ke tare da ita tun zamanin ƙuruciya kuma uwar ‘ya'yana masu duba ni nan gaba wallahi ƙaryan mace ta sha ƙarya ba ta isa ba wallahi da ɗaga kai ta dube shi ta taɓe baki ba wani nan ba yanzu nan a gabansu kake kirarin za ka saki ni ba ya ce ke da Allah mance da wannan ba'an idan na rabu da ke Allah ba ya tsine min albarka ba wai ma na zauna da wa ai duk abin da kika gana ya miki ba rashin ƙauna ba ne su nake yi barazana don su nasu bari ma ki ga nan da nan ya faɗa turakar uwar ɗakinsa ya ɗauko 'yan roba mai ɗauke da ɗanyen gwal set ne ɗan kunne awarwaro sarƙa da zubbansa Nana Aisha yi wa tanadi Allah ya yi rabon uwar gida Halima. Da hila irin tasu ta maza ya shawo kan Halima har ta saki jiki da shi ta mance duk laifinsa na baya ta ba da kai bori ya hau. To, malam misali yanzu in ce ina son ka farraƙa min tsakanin ɗan da uwani, shin wace hanya za ka bi a ci nasara? Malam Tsibau ya ce wannan abu ai mai sauƙi ne alhaji. Nan da nan ya miƙa kai cikin gida ya yi kiran yaronsa mai suna ɗan talle, ya zo ya tsuguna. Malam Tsibau ya mika masa takardun kuɗi na hamsin hamsin guda hudu, maza ka tafi wurin audu mahauci na gindin ɗora ya yanka maka nama awo ɗaya yanzu ka kawo. Dan talle miƙe ya fita. Jim kaɗan sai gashi ya shigo da nama ƙunshi cikin takardar ya miƙa wa malam. Alhaji kuda na kallo malam Tsibau ya yi rubutu bisa wuƙa sannan ya riƙa kiran sunan uwa uwani da ɗan liti gami da surkulle Jim kaɗan ya wanke wukar ya tsoma naman cikin ruwan rubutun tsawon minti biyar ya fitar da naman ya datsa shi gida biyu sannan ya kiran Alhaji Kuda ya ce matso daga nan. Alhaji Kuda ya muskuta ya matso kusa da shi. Kaga daga farko za a nemi baƙin kari a bashi rabin naman nan ya ci. Hakan nan baƙar kyanwa ita ma za ta kare kumallo da sauran rabin. Muddin aka yi haka to ina tabbatar maka tsakanin ɗan ta da uwani tamkar wuta da shiba ne. Yadda kare da kyanwa ba su zama wuri ɗaya, hakan nan ɗan ta da uwani ba za su taɓa jituwa tsakaninsu ba. Alhaji Kuda ya girgiza kai, da kyau malam, to yanzu abin na ce ga wata mace da wani mutum yake masifar son ta ita kuma ba ta ƙaunarsa, shin wani mataki za ka bi a kai ga nasara? <laughs> in Ji malam tsibbau, ai wannan matsalar mai saukin warwarewa ce domin dai yadda muka bi muka farraka kan ɗan liti da uwani hakan nan kuma muke da asirin da za mu haɗa don sada soyayyar dole tsakanin mutum biyu ya nisa shin lamarin nan waya shafa ne ko matsalar ku da induwayi alhaji guda ya gyara zama ita ke nan fa malam zance guda mm. wato har yanzu dai bata sake zane ba kenan Malam ai ko kallabi ba ta canza ba, ran nan ma irin ƙasƙancin da indo ta nuna min ko kare ba ya ci ba. Kai kuma gashi babu dangana har yanzu son ta kake ko? Malam a matsaya faɗin ina son Aisha ai ya zama yawa. Kana nufin za ka auro ta ta cike maka gibi? Ma'ana ta zama mataka ta hudu? Lalala malam, mata na hudu ne Rus ina son Aisha kan amma ba da aure ba. Me yasa ka ce haka? E, saboda Aisha na da kyau da tsari, muddin ka ɗora ido kanta za ka ga komai na ta ɗaz yake kamar ita ta bi ta zaɓo ta liƙa makanta. Tabbas Aisha kyakkyawa ce, abokiyar ɗeba kewa ce a kowane kulob ɗin fita kunya. Abu ɗaya malam, sam Aisha ba ta dace da zaman cikin gida tare da kishiyoyi ba,